na pravi put, zaista je upućen. ako ga ostaju u zabludi, nećemo, ga, naći nikoga ko će ga napraviti put u putu osim Allaha Tebare Kvetala. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Tebare Kvetala i da je Muhammed Ali salatu wasalam posljednji Allah poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazuje svoje plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao Nakon toga, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Tebare Kvetala koji nas je poživio, koji nas je okupio i sakupio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o ovoj veličanstvenoj nauci koja govori o Allahu Tebareke, Tebareke ve Teala, koja se prvenstveno crpi iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Večeras, draga braćo i cijene i sestre, govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahu Tebareke ve Teala imenu, gdje svaki mu'min i mu'minka priželjkuju da budu dio plodova e, koji proizilaze iz ovog veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena. Uistinu, znači nakon značenja, kada spomenemo i ukažemo šta su učinjaci kazali, ne preostaje ništa osim da čovjek poželi, da e, istinska muminska duša poželi da bude obuhvaćena sa značenjima ovog veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena. Naime, radi se o Allahovom Tebare imenu El Vedud. El Mnogo znači ima značenja, ono što bi ukratko kazali jeste onaj koji voli uzvišeni Allah Đalla Đalaluhu i opisan veličanstvenim imenom El Vedud, onaj koji voli i koji je najdostojniji ljubavi. Upravo svojstva koja proizilazi iz te Tebare Kvetala imena El Vudud, da je on taj koji voli, su negirale mnoge mnoge znači sekte u islamu e, nisu htjeli i ne žele da opišu Allah te barek i svojstvo ljubavi. Oni koji su pratili predavanja iz Allaha te barek i veličanstvenih osobina, odnosno savršenih osobina, E, znaju već o čemu, je riječ po pitanju onih koji negiraju svojstvo Allaha te bare vetala ljubavi ili oni koji tevile, odnosno krivo tumače Allahovo svojstvo ljubavi pa kažu da se misli i da se odnosi na Allahu tebare za zadovoljstvo, rida. Što u slučaju nije tačno. Svojstvo rida je jedno od lovite tebare kevetala osobina, što je suprotno svojstvo Allahu tebare kevetala osobine ljubavi. Tako da su dvije različite osobine, a oba dvije osobine se pripisuju i Allah i i opisan tim veličanstvenim savršenim osobinama. Ezuđađ, rahmetullah ali, je kazao u značenju te barek imena El Vudud ili Vudud u arapskom jeziku, da ono znači može nekada značiti onaj koji voli i onaj koji se voli. Onaj koji voli i onaj koji se, koji se voli. I ovo je jako bitno da se zna. Jer sekte danas kada se Allah opisuje, odnosno kad je opisan, Allah Đelšanu je opisan tim savršenim osobinama od uvijek, on ne opisuje Allah za tom osobinom. Krivo je tumači ili definitivno znači negiraju. A posebno svojstvo ljubavi. I smatraju da je nemoguće da Allah Đelšanu nekoga voli, odnosno da on te bare kvetara bude bude volje. Tako da ovdje vidimo, znači jezičkom znači da je moguće da vod ima značenje onaj koji voli i koji, i koji, se, voli. Zatim Ibn Arabi, El Maliki, kaže da su svi, znači svi su saglasni, oni koji poznaju, poznavac arapskog jezika, u tome da ova riječ vod ima značenje vode ljubavi. Mevadde. kojem se spominje vade Poslije ćeš kazati. Znači mevadde, gdje se, gdje je stvarno značenje te riječi ljubav. Ljubav. Tako da vidimo znači da u arapskom e, značenju, odnosno u arapskom jeziku ima značenje ljubavi. Zatim ima značenje umnije. du želiti nešto. Ja želim nešto. Gdje imamo potvrdu u kuranskom ajetu gdje kaže je vaddu ahaduhum lev I od njih neko poželi da živi koliko godina? Hiljadu godina. To su oni koji zaista žele i žude za dunjalčkim protema i životom na dunjalku. Život koji je prolazan. Kada je upitaš, svi bi to poželi. Pa vidimo da ovdje Allah kaže je du što ima značenje želje, e, nešto što želiš i što priželjkuješ. Učenjaci kažu da osoba želi ono što voli, tako da ima isto značenje. Znači, voli da živi hiljadu godina ili želio bi da, živi hiljadu, hiljadu godina. Na koliko se mjesta u Kur'anu spominje veličanstveno ime Allaha Tebare Kevetara El Vedud? Spominje se samo na dva mjesta. Spominje se u suri Hud i u suri Al Buruć. Allah Đelešanu kaže وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ Jako nam je znači bitno, kako smo dosta kazali, da razmišljamo o završecima ajeta. I tražite oprosta od vašeg gospodara i njemu se pokajte. Pa kaže Allah Đelešanu, Inna rabbi rahimu vadud. Zaista je moj gospodar onaj koji je milostiv i pun ljubavi. A e sad razmislite, firu i tražite oprosta, otubu ili i njemu se pokajte u istinu. Je moj gospodar, moj gospodar i naš gospodar, opisan veličanstvenim imenima, Ar-Rahim, al vadud dok je ovo bez određenog člana, Rahimu vadud milostivi i koji je pun ljubavi tako ćemo naći spodova koji proizilaze iz ovog veličanstvenog imena da Allah voli neke kategorije, voli neke skupine, a prezire i mrzi određene skupine i određene kategorije ljudi, što je jako bitno da čovjek zna koga to Allah voli, a koga Allah Đelešanu ne voli, odnosno koga prezire, koga mrzi. I Allah Đelešanu je opisan i sa osobinom mržnje. Uistinu da će Allah Đelešanu takvu, takvu osobinu. Zatim u suri Al-Buruđ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ Kakav je gospodar? On je El-Gafur, koji mnogo prašta, i El-Vedud, koji je pun također znači ljubavi, koji voli. I upoznat ćemo kroz večerašnje predavanje koga to Allah Đelešanu voli, a koga, koga uzvišenje Tabare Kvetala ne voli. Ibn Đari Rahmetullah Ali kaže u značenju kada se odnosi na Allaha te bareke ve ta'ala el vedud. Kada se misli na Allaha, kako to ime, odnosno kako znači nosi uzvišeno na Allahovo ime el vedud. Pa kaže za kuranski ajet wa huwa al vedud. On te bareke voli koga? Men enabe ilaihi wa tab. Onaj koji se njemu vrati, povrati i koji se pokaje. Znači danas čovjek može određen dio života svoga da živi daleko od šarijata, daleko od propisa, daleko od prakticiranja vjere, pokornosti Allahu te bareke ve ta'ala, ali Allah Đelešanuhu očekuje taj trenutak kada će se ta određena osoba vratiti, povratiti Allahu te bareke ve ta'ala i pokajati za svoje grijehe. Zato kaže vestagfiru rabbeku I vi se kajte i tražite oprost od vašeg, vašeg gospodara. Znači uvijek čovjek ima priliku i uvijek ima mogućnost da se povrati Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Ibn Jarir Rahmetullah Ali kaže da je Allahu te bareke ve ime El Vedud značenja da on te bareke ve voli svakog onog koji mu se povrati i pokaje. Subhana, zamislite stanje nevjerovanja, kufra, nevjerstva, širka, svih najgorih vrsta grijeha u kojima čovjek ili osoba može da zapadne. To su sve situacije koje Allah mrzi i prezire. Mrzi i prezire. I na jedan put se cjelokupna situacija mijenja. Iz tog hala Allah Đelešanu, znači u jednom treptaju, u jednoj sekundi, kada se osoba povrati i pokaje, savoli tog insana. Što je moguće. Dokaza ima znači za svakog razboritog koji uči i šitava Allahu te barek knjigu, gotovo na svakom mjestu da ima nešto što ukazuje na na ovu činjenicu. Zatim kaže da on te bareke vetala također obavještava svoja stvorenja. Da je on taj koji mnogo, mnogo prašta i da je pun ljubavi. Kako bi stvorenja upoznala svoga stvoritelja. I zato iz plodova koji proizilaze iz ovoga imena jeste ahi da tvoje znanje koje stičeš, šarijasko znanje, je razlog da se poveća spoznaja prema Allahu te barek vetala i da bude znači sebe da te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Da te Allah te barek vetala što više imaš rijaskog znanja pri sebi, što više izlučavaš, tragaš i stičeš znanje, imaš veću mogućnost da te Allah te barek vetala više zavoli. Razumijete? I to je jedna znači, od, od, od mogućnosti, odnosno načina kako doći do, do Allahove te Ez ljubavi. Ezad Žađ Rahmetullah Ali kaže, da po ovom pitanju značenja Allahov te tala imena El postoje dva govora, mi ćemo go potpuniti sa govorom Hatabija Rahmetullah, Znači imamo oblik kada se dođe u situaciju kada kako smo govorili, gafur, znači da je došlo ime El po obliku gafur. Iz ga proizilazi ili ukazuje na ime koje? El Gafur ukazuje na ime Gafir. Sabur proizilazi ili ukazuje na sabir. I slično, šekur na šakir. Što znači? El gafur je onaj koji prašta, koji prašta. I ovdje, znači, na osnovu ovog značenja dolazi do toga da je Allah te bareke ve taj koji koji voli. Allah te bareke ve znači voli svoje iskrene, svoje iskrene robove i mi ćemo kroz predavanje kako da ukazati, pojasniti koga to Allah te bareke ta'ala voli. Ali također može biti značenje da je Allah te bareke ta'ala voljen, da ga voli njegova stvorenja. Znači da ga voli njegova stvorenja. Također znači neka se može odnositi i na stvoritelja i na stvorenja. Kako? Na primjer, šekur. Ovo smo mi pojašnjavali. Šekur možeš biti ti, imati tu osobinu, a Allah džela dželalu isto tako šekur. Ti si šekur jer si spoznao Allaha kroz njegove blagodati, neizmjene, koje pa dano danonoćno. I ti Allahu te barek vetala zahvaljuješ na tim blagodatima. Allah Đelešanu u istom trenutku je šekur. Kako? Prema tebi. Jer će te nagraditi za tvoju zahvalnost. Što se više zahvaljuješ Allahu te bare i on zahvaliti, zahvaliti tebi. I znači i ovdje Allah Đelešanu je El Vedud, koji voli i kojeg voli stvorenja. Da li ga sva stvorenja voli? Veliki upitnik. Znači, oni koji ga uistinu vole, vidjet ćemo ko su ti. Mada mnogi, mnogi tvrde da vole Allaha te barek Međutim, da li je ta tvrdnja i dokaz? Da li je ta tvrdnja i dokaz, znači u istom trenutku, da ti kada kažeš volim Allaha, da imaš nečim što ćeš dokazati svoju tvrdnju. Jer danas mnogi ljudi nešto tvrde, međutim da li su te tvrdnje, da li su te tvrdnje tačne. Zatim Hatabi Rahmetullah Ali dodaje još jednu vrstu ovdje, nakon što Allah te bare vetala, znači taj koji voli i koji stvorenja vole, kaže El Hatabi da je on te bare kvetala koji prouzrokuje da, da druga stvorenja zavole osobu koja voli Allah te barek Da bude voljen, omiljen kod ljudi, Naravno, ovo kada kaže omiljen je voljen kod ljudi, to ne može biti parametar u našem današnjem životu, ko te voli, ko te ne voli, da li si dobar, da li nisi. Prvenstveno se misli na muslimane, ljude koji su odane lahote, bareke, bare da budeš u takvom društvu omiljen da te ljudi vole, i cijene i poštuju. Ne misli se znači u smislu da te i nevjernici poštuju, da te voli, jer se to prokazao kroz istoriju da nevjernici nikad neće biti zadovoljni sama, sve dok mi ne budemo poput, njih. Mogu se prikazivati, dodvoravati, ljepšavati svoje postupke. Ok, poslovanje, biznis, sve to je znači u redu, međutim stvarna prava ljubav ne može. Vidjet ćemo da li znači isto tako može vjernik voliti njih. Ovo što očekuje znači kao e, zauzrat od njih, da li, vjernik, je vjerniku da voli znači neprijatelje islama, odnosno nevjernike. Allah Đelešanu kaže u suri Marijem Inna amenu wa amiru Šartovi, uslovi. Oni koji budu vjerovali i koji budu dobra djela činili, znači potpunog imana i koji budu radili dobra djela, Allah Đelešanu daje plodove tog vjerovanja i tih dobrih djela. Kaže Allah Đelešanu se jeđa'alu lehumur rahmanu budda. Allah, odnosno milostivi, će učiniti da budu voljeni. Ovo je dokaz Hatabija. Znači onaj koji voli Allaha i onaj koji je potpunio iman svoj radi dobra djela, Allah njega voli, ali isto tako će Rahman milosti i učin da ga drugi, da drugi ljudi zavoli. I zato je jako bitno, znači danas da čovjek može procijeniti svoju situaciju, koliko je omiljen u društvu, to nekada može biti pokazatelj gdje je, šta je, ko je. Razumijete? A ne da misliš da su uvijek dobar, da su uvijek dobar, ali svi ljudi bježe od tebe. Mislimo, znači, prvenstveno na muslimane koji nas okružuju. Svi bježe od tebe, ti misliš da si dobar. Znači, Allah daje tragove, daje e, e, neke stvari koje ukazuju da li si zaista ti onakav kakav trebaš, kakav trebaš biti. Da li te ljudi vole ili te ne vole? Muslimani. Da li si kod muslimana dobrodošao ili nisi? I do ovih činjenica čovjek treba da bježi ne treba znači da bježi. Es-Sadi Rahmetullah Ali kaže El-Vedud je onaj koji voli svoje vjerovjesnike. Allah Đelešanu je El-Vedud koji voli svoje vjerovjesnike, poslanike i njihove sjedbenike. Ovo je sam radosna vijest. El-Vedud koji voli i poslanike i vjerovjesnike i njihove sve sjedbenike. Što znači mi musmani koji smo se odazvali Allahu te barek tala i pozivu poslanika salatu sallatu wasalam, Allah Đelešanhu sve, sve nas voli. I to čovjek ne smije da sumnja, jer je krenuo stazom poslanika ali sallatu, alaih Zatim kaže, on im je draži od svih stvari. Sad su ovdje stvari u kojima se možemo mi analizirati. Da li smo mi ta, od tih. On im je draži od svih stvari da li nam je Allah Đelešanuhu najdraži? Da li dajemo prednost Allahu te bareke na svim drugim stvarima, svim drugim stvorenjima u smislu znači svega onoga što Allah te bareke stvorio? Koga više volimo? Znači, kome dajemo prednost? Znači on te bareke je njima one koje voli, sa kojima je zadovoljan, traži od svih drugih, svih drugih stvari. Pa kaže, srca su im se ispunila ljubavlju prema njemu. Ne u srce je ušla ljubav prema njemu. Ispunila. Kompletno tvoje srce je predano Allahu te bareke Prepuno je ljubav prema Allahu subhanahu wa I zato ćeš vidjeti vjernika koji ima znači takvo srce da uvijek je prvi u svim dobrim djelima. Žudi ka susretu Allahu te bareke ve Ispunjava sve obaveze i je stroge i je pohvalne i on je sunnete, znači od poslanika alaih sallatu wasalam. Uvijek je prvi, ne odgađa, jer je njegovo srce ispunila ljubav prema uzvišenom Allahu te bareke Vatala. Zatim kaže nakon toga, jezici njihovi njega hvale. Uvijek. A vidite kako je on opisao, Rahmetullah Ali, znači sve to potpunio s dokazima. Ne navodi dokaz, za svaku ovu stvar ima dokaz iz Kur'ana i suneta poslanika. Jezici njihovi ga hvali. Uvijek, uvijek, znači uzvišnog Allaha te bareke ve veličanstvenog veličaš i slaviš u svakom svom stanju. Zato Aisha radi kaže, poslanik sallam je uvijek veličao Allaha te bareke u svim svojim situacijama. Znači u svim svojim situacijama je poslanik alaih sallatu wasalam veličao svoga, svoga gospodara. Zatim kaže, njihova srca mu hrle ljubavlju i hlasom. To je onaj znači, postupak koji uvijek znači, činiš radi Allaha te barek i u ime Allaha te barek Sve što činiš radiš radi, radi njegovog veličanstvenog te barek lica. I kaže obraćanjem u svakom pogledu, Ah, i nema neko gdje ćeš kucati vrata na lijevo i desno. Vrata su kod Allaha te barek Znači, iskren, pravi vjernik, u čije srce se ulava veličanstvena spoznaja i ljubav prema Allahu te vetala, on u svakom trenutku, u svakom, u svakoj situaciji se obraća Allahu te bareke, te Da li je to obraćanje kojim ćeš hvaliti Allaha te bareke veličati i slaviti ili je to obraćanje, znači taleba da tražiš od Allaha te bareke određenu stvar koja ti je potrebna. Jer on te bareke jedini koji te može ispuniti te želje, niko drugi. Jedini koji može otkloniti tebe ne će uzvišen Allah te bareke Jedini koji te može izbaviti situacije teške znači situacije Allah, Allah te bareke, te bareke vetala. Plodovi spoznaje veličanstvenog te bareke imena. Imam Kurtubi, rahmetullah Ali, znači u komentaru i pojašenje ovog veličanstvenog imena kaže da je obaveza na svakom šarijanskom obvezniku da čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah te barek pun ljubavi prema stvorenjima. Da su nahi, da čvrsto vjeruješ u to. To ti je obaveza. Da Allah te barek tala znači pun ljubavi prema svojim stvorenjima. Od Enesa radi Allah se prema hadi hadis poslanika ali sallatu šeh Albani ga smatra vjerodostojnim. Kaže, Wallahi, poslanik sallallahu alihi wa sallam se zaklinje, La yulqi Allahu fin nari. Kaj tako mi Allaha, uzvišeni Allah, neće baciti u vatru onu osobu koju voli. To je nešto veličanstveno. Allah Đelešanu, znači Imam Kurtubi kaže da je obaveza da znaš da je Allah Đelešanuhu znači e, pun ljubav prema svojim stvorenjima. Od Enesa, u hadisu poslanika alaih wasalam, stoji da uzvišeni Allah neće baciti osobu koju voli u vatru. Zato molimo Allaha Đelešan da mi budemo od onih koje Allah te bareke tala te bareke tala voli. Kada smo uvidjeli ovaj hadis i značenje hadisa da Allah u voli stvorenja, i da onu osobu koju Allah te barek zavoli, koju voli, neće baciti u džahenevsku vatru. Koje su onda osobe? Koja su to stvorenja? Koje su to kategorije? Koga Allah Đelešanuhu voli? Allah Đelešanuhu voli muttaqin, Bogo bogobojazni. Allah Đelešanuhu voli mu'mine. Allah Đelešanuhu voli muksitin, pravedni. Allah Đelešanu voli tawabin, Allah Đelešanu voli mutatahirin, oni koji se kaju, oni koji se čiste. Voli pokorni, koji su izvršaju sve naredbe Allaha te bareke ve taala, pokorno čine uzvišenom Allahu subhanahu ve Voli sabirin, voli strpljive. I sve ove osobine ćemo naći u Kur'anu da ih Allah Želešanu navodi. Kako čita razmišljanje, razumijevanje, vidjet će da Allah sve ove kategorije voli, još znači kategorije koje su koje nismo naveli. Da li smo od njih? Znači ovdje čovjek sada treba se analizira. Da li od onih koje Allah Đelešanu voli? Da li on od mu'mina? Iman je prva stvar koju moraš imati kod sebe da bi te Allah te barek vatara volio. Jer Allah Đelešanu suprotno ne voli koga? Ne voli nevjernike. Ne voli silnike. Ne voli oholnike. Ne voli one koji krše, koji varaju, prevarante oholnike, znači i slične situacije, zalime, zulumčare, Allah Đelšan takve ne voli. Gdje smo mi, u kojoj smo mi kategoriji? Znači trebamo da budemo od onih koji e, su okićeni ovim veličanstvenim osobinama, prije svega imanom, pokoravanjem uzvišenom Allahu te bareke ve ta'ala, sa strpljivošću, da si strpljiv, da si pravedan. Ova osobina danas nedostaje muslimanima, pravednosti u presudama, međusobnim sporovima, svemu tome. Zatim iskreno, iskreno srce predano Allahu te bareke ve taala. Te sve uzvišen Allah te bareke ve voli i s druge strane ne voli sve koje smo koje smo pobrojali. I zato čovjek treba da obrati pažnju kada je spoznao ime El Vedud, da uzvišeni Allah voli, jer danas svi kažu mi volimo Allaha. Nije pojenta da ti voliš Allaha, pojenta je da li Allah tebe voli. To je veliko pitanje. Znači mi možemo tvrditi mi volimo Allaha I tvrdili su za vrijeme poslanika, ali sad nam ljudi koji su posle, koji su govorili mi volimo i Allaha i poslanika. Pa Allah objavio ajet koji je ajet ispita. Znači mora biti neki pokazatelj te ljubavi. Ali u stvari ono što da bi zaslužio Allahu te barek i ljubav imaju esbabi. Imaju uzroci koji moraš uzeti, prihvati i rati i rati po tome. Zatim kaže Imam Kurtubi u nastavku. Zatim mu je obaveza da nastoji da ga Allah dželle zavoli. Kako? Odmah ukazuje. Pridržavajući se njegovi naredbi i zabrana. Znači, to treba biti obaveza svakom, svakom pojedincu. Obaveza da nastojiš da te uzvišeni Allah zavoli. Kako? Tako što ćeš biti pokoran, tako što će se pridržavati svega onoga što je uzvišen Allah te barek vetala naredio i da ostavi sve ono što je uzvišen Allah te barek zabranio. Kao što je uzvišeni Allah nastavlja, učinio da ga zavolimo dajući nam svoje blagodati. Zašto voliš Allah te barek vetala? Spoznao si sve blagodati kojima te obasipa uzvišen Allah te barek vetala. Spoznao si uzvišenog stvoritelja koji te je stvorio. Zahvaljuješ voliš takvog gospodara. Danas je, znači, e, nešto što je obično, znači, kod ljudi, kad ti neko nešto dadne, da mu se zahvališ i dovoliš takvog insana koji je, znači, dao neki znak pažnje prema tebi, jel? Da te nije zaboravio, drag ti je taj insan. Zamislite Allah te vetala koji ti je sve podario, sve ti dao i koji je pripremio kuću uživanja, džennet, koliko se Allah te barek vetala treba voliti. i vidjet ćemo iz plodova da su vjernici ti koji najviše Allaha te barek voli. Najviše, znači koliko god ti ljudi čine dobro, da ti daju, da te gotive, da te paze, nikada ne možeš njih voliti poput Allaha te bareke Nikada. Ni to smiješ dozvoliti sebi. Nego Allah poseban, uzvišen, plemenit, radi te plemenite uzvišnosti stvoritelj koji te je stvorio, zaslužuje posebnu ljubav posebnu Zatim kaže nakon toga, od ljubavi roba prema gospodaru se ogleda i to da je rob zadovoljan sa Allahovom odredbom. To je pokazatelj tvoje ljubavi, da zaista voliš Allaha te bareke da si zadovoljan sa, njegovim, sa njegovom odredbom, kaderom, Šta god da, da te zadesi, ti si zadovoljan. Ako si zadovoljan u tom trenutku, to je pokazatelj da ti Allaha te bareke vetara, te bareke voliš. Zatim kaže od pokazatelja te ljubavi prema uzvišenom Allahu je ljubav prema Kur'anu. Da voliš Allahovu knjigu, da voliš Allahov govor, u smislu da voliš da učiš, da čitaš, da radiš po onome što ti nalaže Kur'an. Pogledajte, ljubav znači je pokazate da voliš Allaha, da si zadovoljan sa Allahovom odredbom. Zatim sa Kur'anom, Allahovom knjigom, da je voliš. Zatim kaže nakon toga ljubav prema poslaniku alaihi sallatu Da voliš poslanika sa alaihi wasalam. Da voliš poslanika, pa kaže nakon toga i da voliš njegov sunnet. Danas ljudi kažu vole Kur'an, vole poslanika. Da li je to potpuno? Voliti Kur'an znači voliti ga učiti, voliti ga čitati, e, razmišljati i raditi po njemu. To je pravi pokazatelj, da voliš Kur'an. Zatim da voliš poslanika, ali sallatu wasalam, možeš to tvrti. Ali pravi pokazatelj da voliš njegov sunet. A najbolji pokazatelj, kaže vam Kurtubi, da slidiš njegov sunet. I ne samo to, da pozivaš njegov sunnetu. kako je fino pojasnio. Znači da voliš Kur'an, da ga učiš, da pozivaš njemu, da prenosiš e, njegove smjernice, poruke, da voliš poslanika, njegov sunnet, da ga oživljavaš u svome životu, praktikuješ i da pozivaš tom sunnetu. To je pravi pokazatelj ljubavi, ljubavi prema, prema te bareke, te bareke Zatim oni koji su bili u vremenu poslanika, koji su tvrdili da vole Allaha Đelešanu, Allah šanu je objavio ajet Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni Recite, ili reci njima, svima onima koji tvrde da Allaha vole i poslanika, ako uistinu Allaha volite, znači pravi pokazatelj, mi možemo kao volimo Allaha, ali kaže reci takvima koji kažu da vole Allaha onda mene slijedite, kaže poslanik sa osana. Pa će to prouzrokovati šta? Ljubav Allaha prema vama. Pa će vas Allah Đelešanu zavoliti. E sad, koliko smo mi u praksi, koliko mi sjedimo doista poslanika alaih sallatu wasalam, to možemo sami da zaključimo i sami da analiziramo naše stanje. Ali je to činjenica, pravi pokazatelj. Koliko voliš Allaha Đelešanhu, to će potvrditi tvoja praksa, koliko sjediš poslanika sallahu alaihi wasalam. Nema znači lijevo, nema desno, nema gore, nema dole, nego se sve vraća na praksu poslanika sallallahu, sallallahu alihi sallam. Zatim kaže Imam Kurtubi, i znaj da je primjer ljubavi prema Allahu Tebare ve ostavljanje njegovih zabrana. Pogledajte ovog primjera. Kako? Imam Kurtubi pojašnjava nije znam samo pokazatelj da radiš ono što je Allah Đelešan naredio. Jer kaže onaj koji radi što je Allah naredio je i fasik i mu'min. Znači može biti osoba sa manjim imanom, sa e, znači, e, blažim stupnjem imana, da radi izvršava dobra djela. Razumijete? Ali je fasik u isto vrijeme. Ali kaže ostaviti nešto radi Allaha, ostaviti griješenje je pravi pokazatelj Allaha, da voliš Allaha te bareke od u smislu da neće ostaviti griješenje osim iskren pravi mu'min, potpunog imana i koji je iskren u svom vjerovanju. Takav ostavlja, razumijete? Zašto? Zato što on voli Allaha Tebare Kvetala potpuno, znači ta potpuna ljubav prema Allahu Tebare Kvetala, što izvršavaš njegove naredbe i ostavljaš u potpunosti njegove zabrane. A vjernik je danas vaka, sutra naka, Znači, ima raste i opada. Ako radiš loše, gotovo. I tvoj iman opada. Ako radiš dobra djela i tvoj iman, i tvoj iman raste. Da li su isti oni koji samo rade pokornost i griješenje? Pogledajte. Ili oni koji rade pokornost, ostaju griješenje, samo odlaze, odskaču od drugih. I nisu isti, niti mogu, niti mogu biti isti. Zatim drugi plus poznaje, odnosno sljedeći pos poznaje, da Allaha Tebare Kvetala, što proizilazi iz poznaje Allahovog imena El Vedud, da ta ljubav, ako Allah u nas zavoli, on te bare kevetara uči da nas drugi ljudi zavole. I da nas drugi ljudi, nas drugi ljudi zavole. Gdje je dokaz tome? To smo kazali u značenju kada se odnosi Allah te bare kevetara. Ovo je plus poznanje tog veličanstvenog imena. Od Ebu Hureri radi Allahom se prenosi, a hadis bježi i Buharija i Muslim. Vjerodostojan. A hadis je kuci. Taj ćemo hadis poslije navesti. Ovo u ovom hadisu poslanik sam sam kaže, kada Allah Đelešanu zavoli nekog od svojih robova na Dunjaluku, pozove, nada Džibrile, kaže poslanik sam, pozove Džibrila, ko je Džibril? Najodabraniji melek kod Allaha te Kvetala. Nema meleka da je bliži Allahu od meleka Džibrila. Njega prvenstveno pozove i kaže, zavolio sam toga i toga, pa ga i ti zavoli. I ovo je dokaz da Allah Đelešanu posjedi osobinu ili da je opisan osobinom ljubavi. Zavoli toga i toga. Pa Džibril automatski zavoli. Kakva je osobina Meleka? Čini ono što Allah Đelešanu naredi. Nema nepokornost, u potpunosti znači izvršavaju Allahove te bare tela naredbe. Automatski ga zavoli. Zatim Melek Džibril pozove stanovnike nebesa pa kaže u istinu je Allah Đelešanu zavolio toga i toga, pa sam ga ja zavolio, pa ga zavolite i vi. Sve što je na nebesima, ostvorenja, svi ga zavole. Zamislite, i to su danas primijetne neke situacije posebni ljudi u društvu, jer kad hadisa ne završava se tu. Pa kaže, kada ga zavole stanovnici nebesa, Allah Đelešanu uspusti kabul kod njega na Dunjaluku da ga i Dunjaluk zavoli, da ga ljudi na Dunjaluku zavole. U smislu i da ga poštuju, da ga cijene i da ga vole. Sve obuhvata znači ovo značenje. Nakon stanovnika nebesa i Dunjaluga i Dunjaluga. Pa nastavlja, kaže poslanik sallahu alihi vseleme, a kada Allah Đelešanuhu zamrzi nekoga, pozove Meleka Džibrila, pa mu kaže ja mrzim toga i toga, toga i ti, znači mrzim. Pa Melek Džibril isto to učini, pa pozove ne, stavnike nebesa, sve na nebesima. Mrzi tog insana. Pa se spusti mrže na Dunjaluk, pa ga i stavnici Dunjaluka mrze i preziru. Niko nije zadovoljan s njim. Ovo je kategorija dobrih i loših. Dobrih uvijek imaju šansu da na šanu zavole, a ovi koji su loši, oni su daleko da lahvite Barek Letala, vetala, lavite Barek vetala ljubavi. Zatim Imam Kurtobi kaže, Imam Kurtobi, zašto Imam Kurtobi najviše spominjemo ovdje? Imam Kurtobi je poznat po tefsiru, poznat je još po nečemu. on ima komentar na Allahova lijepa, na Allahova lijepa imena. Znači kada se pozivamo i kada govorimo da ima Kurtubi posebno u u znači u ovim stvarima kada se odnose Allahova lijepa imena crpimo znači iz njegove iz knjige sve navedene sve navedene informacije. Ova tvrdnja koju mi kažemo da Allaha Đelešanu volimo, i da smo kod Allaha, šta su židovi kazali? Židovi su tvrdili da su oni posebna spašena kategorija, da su oni Allahovi Tebare Kvetala posebni, posebni znači štićenici, evlije, da njih Allah Đelešan posebno pazi i najviše voli. Međutim, da li je to ispravno? Mi znamo da Allah Đelešan nije zadovoljan sa židovima, nije zadovoljan sa kršćanima, jer mu pripisuju i dijete, i drugu, daleko su od vjere, nisu prihvatili, nisu priznali poslanika Muhammeda alaih sallatu wasalam. Pa da li je njihova tvrdnja ispravna? Nije ispravna. Allah Đelešan takve ne voli jer je u svojoj knjizi, u Kur'anu pojasnio tačno i precizno koga Allah Đelešanu voli, a koga ne voli. I zato svaki onaj koji tvrdi da voli Allaha Đelešanu i da je, da je ista osoba, draga Allahu Subhanahu wa ta'ala, treba da vidi i da analizira svoju situaciju. Da li se njegova situacija, njegovi postupci slažu sa onim što Allah Đelešanu traži od nas ili ne? Nakon toga može donijeti sam sebi zaključak, ne trebati ja. I ne trebati, i ne trebati sudija. Jedini, draga braćo i cijene sestre, koji je zaslužan, <clears throat> znači koji je zaslužan da se voli zbog samog sebe, i uzvišenje late bare kvetala. Sve naše ljubavi, sve što činimo mora da bude znači radi Allaha te bareke Kada voliš brata da ga voliš radi Allaha subhanahu wa taala. I neće, to biti džaba. Jer onaj koji zavoli nekoga u ime Allaha ili kažem mu volim to ime Allaha i živi na tome, sastaje se i rastaje se na tome, ima velike rezultate, odnosno znači proizlaze veliki rezultati iz te ljubavi. A jedna od glavnih stvari koja proizilazi jeste da su takvi u hladu su njega dana. Znači kada se ljudi dokupe, kada se sakupe, kada rade skupa, kada hoće nešto da ostvare, to mora se biti okupljanje, sakupljanje radi Allaha te barek u ime Allaha, radi Allahove subhanahu ta'ala ljubavi. Pa ono što su kazali učenjaci poput Ibnu Tejmije i drugi, da kada voliš nešto što Allah voli, u suštini ti voliš Allaha. Razumijete? Ta ljubav je, znači, u suštini se vraća na Allah. Da voliš Allah, jer Allah to voli. Traži od da voliš, pa kad se odazoveš i voliš tu stvar, radi Allah, ti voliš Allah subhanahu, wa ta'ala. Jer ti je traži da bude voljen onaj koji ti je, znači, naredio tu ljubav od onoga prema kome ti iskazuješ u tom trenutku svoju, svoju samu ljubav. Znači, kada Allah Žešan traži od tebe da voliš vjernika, ti ga voliš, ti u istom trenutku voliš i Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? Ljubav prema vjernicima i ljubav prema Allahu prema Allahu te bareke, te bareke Tako kao što smo kazali u imenu Ešekuri, Šakir, da kada zahvaljuješ ljudima, u istom trenutku zahvaljuješ i Allahu subhanahu ta'ala. Jer ti je Allah Đelešana reda bude zahvalan ljudima koji ti čine dobročinstvo. Odazivajući se Allahovom pozivu, njegovoj naredbi, čineći dobro drugima što se zahvaljuješ, ti se zahvaljuješ u stvari Allahu, Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. <clears throat> Kaže poslanik Allahu alihi wasallam jedna od najčvrših spona vjerovanja je hubbu filla, wa bugdu filla. Da voliš u ima Allaha Đelešanu i da mrziš u ima Allaha Đelešanu, da prijateljuješ samo radi njega i da ne prijateljuješ samo radi njega. Prijateljstvo mora biti iskazano prema određenim skupinama, neprijateljstvo prema određenim skupinama. I sve to mora biti, znači, u ime Allaha Đelešanu. I to je vrhunac. Znači, jedan od vrhunac tvog vjerovanja. Da sve što radiš, radiš radi Allaha te bareke I kada voliš, radi Allaha voliš. Ne radi neke dunjaličke koristi. Ne da nas okupi na nekom mjestu dunjaluk. Da nas bliži dunjaluk nego da to bude isključivo Allah te barek vetala, njegova ljubav, njegova vjera, stjeđenje poslanika sallallahu alihi vseleme, tako da u tom trenutku čovjek upotpunjava svoje vjerovanje prema Allahu te bareke vetala. Zatim sljedeći put koji proizilazi iz ovog večerašnjeg imena o kojem govorimo, El Vedud, da vjernik nikada ne smije sebi dozvoliti da mrzi i prezire onoga koga Allah voli. Nikada, A koga Allah voli, što smo kazali? Mu'mine. Pokorni. Mutekije. Koji saburaju. Znači, sabur može biti kod nevjernika na nekim mezijetima, ali se misli, znači, prvenstveno na vjernika koji je sa tom osobinom. Ne smiješ iskazati prezir i mržnju prema takvim. Obavezno ti je voliti vjernika. I ne smiješ mrziti one koje Allah te barek Allah voli. Danas, zbog mnoštva informacija, dezinformacija, svega što se dešava, dolazi do nekih pogrešnih ubeđenja kod određenih ljudi. Pa mrzi ono što ne bi trebao da mrzi, a voli ono što ne bi trebao, što ne bi trebao da voli. Zato prametan i razborit, oštruman vjernik prati smjernice Allaha te bareke ve Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i voli ono što Allah voli, a mrzi i preziri ono što Allah mrzi i preziri. Tako ćete vidjeti da nekada određena, znači, e, e, mediji mogu da prouzrokuju kod određenih skupina mržnju gdje ne bi trebala biti mržnja. I ne smije biti mržnja iskazana, prema takvima. Ili suprotno, razumijete, manipulišu situacijom. I onda oni slabog imana nasjedaju na takve, na takve smicalice. Što nikada pravi vjernik, čvrsto Allaho barek Tebare vjeri, ne smije, ne smije sebi dozvoliti. Kaže poslanik alaih sallatu wasalam u hadisu Kuciju, inna Allahe kal, zaista uzvišeni, gospodar kazao, men aada li valijan, faqad adantum bi harb. Ko bude iskazao neprijateljstvo prema mom valije Valiju štićeniku, odabranom, onog koga Allah Đelešanuhu voli, onog na čijoj je strani Allah te bareke ve iskaže prema takvom neprijateljstvu ko se suprotstavi takvom vjerniku ja mu objavljujem rat Allah kaže ovdje veli je svaki vjernik koji je odan Allahu te bareke pogledajte prijetnje Allah te bareke ko pokuša nanijeti riječima dijelom prozivkama bilo kakve vrste, prema Allahovom veliju, neka očekuje rad koji mu objavljuje uzvišeni gospodar Tebare Kvetana. Ali se nameće pitanje ko je u mogućnost da se suprostavi Allahu Tebare Kvetana. I ko je toliko hrabar da dođe do sukoba sa uzvišenim Allahom Tebare Kvetana. I da li može neko? Nema, nema, znači ne postoji neko da se može suprostaviti uzvišenom, veličanstvenom, el azim, el kebir, el mutekebir, dhul dželali velikran. Nema, znači niti može neko pozvati se prosto Allah te bareke Međutim, onaj koji je slabašnog imana, slabog imana, koji nije spoznao uzvišenog Allaha te bareke sebi olako dozvoli i da je zijeti muslimane, i da muslimane proziva, i da iskazuje ljubav, odnosno mržnju u svim vidovima koji se mogu iskazati prema takvim skupinama vjernika. I svi oni trebaju da znaju da je obećanja Allaha te bareke gospodara plemenitog, uzvišenog, veličanstvenog arša, da su u sukobu s njim. Kogod znači dirne vjernika, kogod takvih vjernika, koga god prozove, ima sukob s uzvišenim Allahom te bareke I nikada neće to biti znači okončano korist stvorenja. Nikada. Jer su stvorenja nemoćna. Allah te barek ve ta'ala el qavi, el aziz. Kada hoće, el hakim, će da i izvrši svoju prijetnju prema takvima. Neka će to pustiti da traje, a neka će znači biti u djeliću, u djeliću sekundi. Zatim sljedeći plod da nije dozvoljeno, draga braće i cijene sestre, da vjernik voli neprijatelji Islama. Ono što je proizilazi iz ovog veličanstvenog imena El da vjernik ne smije sebi dozvoliti da voli neprijatelje Islama, da voli znači nevjernike. Ovo su akajske stvari. Znači ove tačke koje sad pobrajamo traže od nas i zahtijevaju predavanja. Ali mi samo spominjemo kao plodove spoznaje veličanstvenog imena. A sve ovo, znači, mora se detaljno pojašnjavati kada može, kada ne može, šta je sa ženom koja je ehlu kitabika, čovjek živi s njom, šta je sa ljubavlju poslanika sallallahu alihi veselem prema Ebu Talibu, znači to su neke šube koje navode drugi mišljenici koji se suprostave dehli ehli sunneta, e, razumijete, znači život sa kršankom, sa židovkom, ljubav eh, poslanika sam iskazana prema svome, eh, svome Amidži, eh, kako odgovoriti na te stvari, kako pričati, kako razgovarati i ajete u kojima Allah Đelešanu jasno, zabranjuje ljubav da se iskazuje prema, prema onima koji nisu na pravome, na pravome putu, odnosno koji nisu vjernici. Allah Đelešanu kaže La teđidu kaumen menu. billahi wal jevmil ahir. Nećeš naći, niti je dozvoljeno onima koji vjeruju u Allaha te bareke i sudnji dan man hada Allah wa da takvi prijatelju, da takvi vole koga one koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku Ajte jasan on nema potrebe da se pojašnjava da se da se komentariše pa nastavlja Allah Đelešanu ukazujući na najbliže pa kaže وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Makar to bili njihovi očevi. Nakon toga, ev ebnaehum, ili njihovi sinovi. Znači, ne završava samo na očeva, nego i na sinovi. Pa dalje, ev ihvanehum, ili njihova braća. I da li samo se zaustavlja gospodar u prebrajanju očevi, sinovi, braća? Ne. Dalje kaže Allah Đelešanu, ev aširetehum, ili njihova bližnja rodbina. Kogod od njih ispoljava mržnju, neprijateljstvo, borbu prema Allahu te ve Ta'ala, prema njegovom poslaniku sallallahu alihi ve selleme, prema vjernicima, spletkari prema njima, nikada, nikada nije dozvoljen muslimanu takve voli. Niti može to musliman sebi dozvoliti. Kada uzviši Allah bareke ve Ta'ala takve mrzije i prezire. I s takvima nije zadovoljan. Jer Allah voli vjernike koji su opisani sa veličanstvenim, pohvalnim osobinama koje Allah te bareke vetala voli. I to je jedna stvar koja je glavna ili među glavnim stvarima naše vjere i našeg vjerovanja da volimo i mrzimo isključivo radi Allaha te bareke Voliš sve što Allah voli, preziriš i mrziš sve što Allah Đelešanu preziri i mrzi. Međutim, danas je žalostno da muslimani ne znaju što Allah voli, a što Allah Đelešanu mrzi i onda dolazi znači do poremećaja u njihovom vjerovanju. Pa iskazuje ljubav prema onima prema kojima ne bi trebao iskazati ljubav, a mržnju silu prema onima prema kojima ne bi smio nikada znači iskazati niti mržnju, niti, niti silu. Zatim sljedeći put koji proizilazi iz ovog veličanstvenog imena Elvedud, da istinski vjernik najviše voli Allaha Đelešanu ne postoji neko na svijetu da ga možeš više voliti od Allaha te barekta Niti, je znači to dozvoljeno. Voliti nekoga na stepenu Allaha te barek nikada, ni u kojem slučaju nije dozvoljeno kad tuči. Allah će našali iznad svega. I znači u ovoj osobini, ovoj ljubavi koju ti iskazuješ prema nekome, Allah iznad svega. Ne možeš voliti roditelje na stepenu Allaha te barek Ne možeš voliti ženu na stepenu Allaha te barek Ne možeš voliti djecu na stepenu familiju, rodbinu, bližu, dalj, nikoga. Niti možeš dati nekom prednost nad Allahom te barek i poslanikom sallallahu alaihi wa